Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Četrnaest je rujna 2008. godine, oko 8 sati ujutro pred zgradu federalnih rezervi u Njujorku dolaze Lloyd Blankfein, prvi čovjek investicijske banke Goldman Sachs i Russell Horowitz, njegov predstojnik ureda. Dvojac već nekoliko dana sudjeluje na dugotrajnim sastancima koji trebaju sanirati stanje u financijskom sustavu Sjedinjenih američkih država. Kada je izašao iz automobila, Horovic je rekao Blankfinu, ne znam hoću li moći izdržati još jedan dan ovih sastanaka. Blankfin mu je odgovorio, Izlaziš iz Mercedesa kako bi ušao u zgradu njujorških federalnih rezervi. Ne jurišaš iz desantnog čamca na plažu Omaha. Dvojac je zajedno s vodstvima velikih banaka već nekoliko dana sastančio s američkim ministrom financija Hankom Paulsonom i predsjednikom njujorških federalnih rezervi Timotijem Geithnerom. Kada su Paulson i Geithner ušli u prostoriju za sastanke, izvijestili su okupljene bankare da je preko noći došlo do značajnog pomaka. Britanska banka Barclays ponudila je da će kupiti investicijsku banku Lehman Brothers. Uvjet je bio da ostale velike američke banke skupe 33 milijarde dolara kako bi pomogle u toj kupovini. Ministar financija i predsjednik njujorških federalnih rezervi onda su rekli da sada okupljenim bankarima ostaje samo da dovrše posao i izašli su iz sobe. Činilo se da je izbjegnuta velika kriza. Kriza koju su okupljeni bankari u zgradi njujorških federalnih rezervi pokušali sanirati izbila je 2007. godine kada se dogodilo nešto što nije predviđala većina američkih i svjetskih ekonomista. Cijene nekretnina u Sjedinim američkim državama koje su dosegnule rekordne vrijednosti počele su padati. Pad cijena nekretnina pogodio je gotovo cijeli bankarski sustav. Uzrok za to bili su financijski instrumenti poput derivata ili izvedenica. To su u pravilu vrijednosni papiri koji svoju vrijednost izvode iz druge imovine, uglavnom drugih financijskih instrumenata. Najopasniji od tih instrumenata bile su zamjene ili credit default swaps, koje je investitor Warren Buffett nazvao financijskim oružjem za masovno uništenje – kada su cijene nekretnina počele padati i kada je dio ljudi počeo sve teže vraćati kredite na te nekretnine, na svjetska financijska tržišta stigao je nemir. Panika je privremeno zaustavljena u ožujku 2008. kada je spriječen bankrot investicijske banke Bear Stearns. Ali u rujnu je na red došla investicijska banka Lehman Brothers. Paul Mason u knjizi Taljenje, kraj doba pohlepe, piše. Leman je bio u problemima više od jedne godine, ali tek u kolovozu 2008. situacija je postala kritična. Banka je u nedostatku kapitala pokušala uvjeriti državni korejski razvojni fond da ju izbavi. Kako njujorške investicijske banke nisu kontrolirali njihovi dioničari, već njihovi menadžeri, od Koreanaca se očekivalo da učine ono što su radili u londonskom nogometnom klubu Chelsea, gdje Samsung, koji je bio glavni sponzor, tiho sjedi na tribinama, poštuje lokalne običaje i daje gotovinu. Umjesto toga Koreanci su otišli. Jedan Lemanov trgovac rekao mi je da je u kolovozu 2008. Korejski razvojni fond davao 27 dolara po dionici te banke. Ali glavni čovjek banke Dick Falt, koji je od Lemana napravio četvrtu po veličini banku na Wall Streetu, odlučio je igrati oštro. Kada su 9. rujna Koreanci otišli, Lemanova dionica pala je 45% u jednom danu. 12. rujna počeli su sastanci u njujorškim federalnim rezervama. Pored Blankfina i Folda, na tim su sastancima bili i čelnik Merrill Lyncha, John Thane i John Mack, predsjednik Morgan Stanleya. Tu su još bili predsjednici JP Morgana, Jamie Dimon i City grupa Vikram Pandit. Dimon je pomogao Paulsonu da se spasi Bear Stearns. Pored američkih bankarskih divova, na tom sastanku bili su i predstavnici europskih bankarskih divova, Credit Suisse i UBS. Paul Mason piše. Geithner je otvorio sastanak. Nema političke volje za izravnom pomoći savezne vlade, rekao je. Dođite ujutro i budite spremni nešto napraviti. Svatko je izložen, rekao je Polsan. Treba se okupiti i uzeti udiju u Lemanovim lošim dugovima, stvoriti novu instituciju znanu kao loša banka u kojoj će se za desetljeća pokopati tvrtkini otrovni dugovi poput nuklearnog otpada na smetlištu. Sljedećeg dana bankari su se ponovno okupili Njihove crne limuzine zakrčile su uske ulice oko zgrade federalnih rezervi. Predstavnici Bank of America nisu htjeli sudjelovati u spasu Lehman Brothersa. Plan s Barclaysom, koji je tako ponosno objavio ministar Paulson, propao je kada je Ministarstvo financija Velike Britanije saznalo za njega i onda naložilo regulatornom tijelu da obavijesti Barclays da se na pokušaj spasa Lehman Brothersa neće gledati blagonaklono. Jedan od sudionika tih razgovora opisao ih je kao najveću igru pokera na svijetu. Kako je 14. rujna odmicao, tako je sastanak u Njuroškom Fedu bio sve grozni čaviji kako to piše Paul Mason, u sastancima, u muškim nužnicima, na pauzama za paljenje cigareta, u nizu poruka poslanih Blackberryem, iskristalizirala se posve nova situacija. Umjesto da se spasi Lemon Brothers, Bank of America spasit će Merrill Lynch. Golema osiguravajuća tvrtka AIG, American Insurance Group, obavijestila je ministra Paulsona da je slom tržišta nekretnina uništio njihove financije i da im hitno treba 40 milijardi dolara. Na sve je to došla objava ministra Polsana da će njegovo ministarstvo opustiti Lehman Brothers da odu u stečaj. Onda je došao 15. rujna. Paul Mason piše. 5. sati ujutro, ponedjeljak je 15. rujna. Ja sam na Washingtonskoj Union Station i spavao sam pet sati. Lehman Brothers će propasti. Njegova europska podružnica smještena u Londonu već je zatražila stečaj. Ako se vlak bude držao voznog reda, doći ću na Wall Street baš na vrijeme kako bi svjedočio otvaranju tržišta i kraju cijelog razdoblja financijske hipokrizije. Prije 12 sati bio sam u Detroitu istražujući kako je kreditno sažimanje utjecalo na živote radnika u automobilskoj industriji, otpuštenih barista iz Starbucksa i vlasnika trgovina za 1 dolar. Sada te utjece mogu sažeti u jednoj riječi katastrofa. Ali sinulo mi je da će prava katastrofa početi tek danas. Fraza kreditno sažimanje bila je oko nas već više od godinu dana, ali ispalo je bio je to tek prolog. petnaest rujna bio je dan kada je svijet pokušao shvatiti zašto su propali Lehman Brothers i zašto ih Ministarstvo financija nije spasilo. Početkom 2008. ministarstvo je sudjelovalo u spašavanju Countrywide Financial Corporation, najvećeg davatelja hipotekarnih kredita u SAD-u. Ono je pomoglo da se utanači prodaja Countrywide-a koji je propadao jer se dobar dio njegovih hipoteka nije više otplaćivao. U ožujku ministarstvo i federalne rezerve pomogli su da Bern Stearns kupi JP Morgan, a onda je 15. rujna dopuštena propast Lehman Brothersa. Nakon 15. došao je 16. rujna. Paul Mason piše. Do podneva, iako su pred Lemanom još uvijek bile skupine novinara i parkirani kamioni sa satelitskom opremom, bilo je jasno da je prava priča ona o AIG-u, American Insurance Group. AIG je zatražio od vlade 40 milijardi dolara, ali vijesti su izvještavale da se od darežljivog Jamia Dimona, od JP Morgana, nudi pomoć od 85 milijardi dolara. S obzirom na ono što se dogodilo s Jimmyem Kaneom i Burr Stansom, neizbježno se pretpostavilo da će on biti podržan od novca iz federalnih rezervi. Ali bila je tu anomalija. Zašto su se Paulson i Geithner potrudili da gurnu propast Lehman Brothers kako bi poslali poruku, a onda se u slučaju AIG-a vratili državnom spašavanju privatnih tvrtki? Odgovor, AIG nije Lehman. Njihov je promet 110 milijardi dolara na godinu. Njihova je imovina procijenjena na 1000 milijardi dolara. Oni su najveći osiguravatelj na svijetu. AIG je prevelik da propadne. Riječi prevelik da propadne postale su opće poznate. Republikanska administracija predsjednika Georgea Busha mlađeg spremala se potrošiti milijarde dolara državnog novca kako bi spasila banke koje su koristeći financijsko oružje za masovno uništenje dovele ekonomski sustav do ruba. Govorilo se o mogućnosti da se može dogoditi da iz bankomata prestanu izlaziti novci, da banke prestanu posuđivati, da će cijela ekonomija stati. U tjednima nakon 15. rujna banke nisu samo spašavane u Sjedinjenim američkim državama. Već 17. rujna britanska vlada premijera Gordona Browna počela je organizirati spašavanje banaka. Prvi je na redu bio golemi HBOS. Postalo je jasno da američka savezna vlada priprema golemi program pomoći bankama. Govorilo se o oko 700 milijardi dolara pomoći. Vijesti o pomoći i krah ekonomije izveli su i ljude na ulice – 25. rujna na Wall Streetu pojavilo se mnoštvo ljudi. Nosili su transparente na kojima je pisalo pohlepa je zlo. Pred ulaz u njurošku burzu istovarili su gomilu smeća i na njega postavili etikete s cijenama. Prosvjednici su nosili i slike čovjeka koji je 160 godina prije kraha iz 2008. godine napisao ove retke građanski odnosi proizvodnje i prometa, građanski odnosi vlasništva, moderno građansko društvo koje kao nekom čarolijom stvorilo tako silna sredstva za proizvodnju i promet, sliči kakvom čarobnjaku koji više nije u stanju obuzdati podzemne sile koje je sam prizvao. Dovoljno je navesti trgovinske krize koje svojim periodičnim ponavljanjem sve opasnije dovode u pitanje egzistenciju cijelog građanskog društva. Društvo je na jednom bačeno natrag u stanje aktualnog barbarstva – Glad, sveopći rat do uništenja kao da su ga odsjekli od izvora sredstava za život. Industrija, trgovina izgledaju uništene, a zašto? Zato što se posjeduje previše civilizacije, previše sredstava za život, previše industrije, previše trgovine. Čovjek koji je napisao ove redke rođen 1818. godine 30 godina nakon rođenja s Friedrichom Engelsom napisao je dijelo čije ste dijelove čuli. Riječ je o komunističkom manifestu. 190 godina od njegovog rođenja kapitalizam je došao u stanje šoka i spašen je samo golemim ubacivanjem državnog novca u privatne tvrtke. Taj paradoks bi se tom autoru posebno svidio. Ime tog čovjeka je Karl Marx. On je rođen prije 200 godina u njemačkom gradu Triru i njegovo dijelo i ostavština još uvijek zaokupljaju ljude. A za Marksa, kao i za mnoge u njegovom naraštaju, intelektualni put počeo je kada se susreo s dijelom filozofa Georga Wilhelma Friedricha Hegela, govori profesor dr. Žarko Puhovski. Dakle, Hegel je zaista bio kultna osoba i za razliku od današnjih priča o kultnim osobama, on je bio kultna osoba po kultnom dijelu. Dakle, njegovo djelo je imalo kultni status toliko što ga se čitalo, nije bio naprosto samo modna figura. Ta su predavanja čitana, da će pisana. Većina njegovih knjiga su predavanja koje su napisali studenti i ona su prenošena iz ruke u ruku, iz generacije u generaciju. I ona su bila, da sad se površna freudovska metafora uporabi, ta očinska figura po čim okriljem rastu intelektualci mladi u 30., 40., 50. godinama 19. stoljeća u Njemačkoj, ne samo u Njemačkoj, ali pretežito u Njemačkoj, tu je recimo na primjer Kjerkegor i tako dalje, a istovremeno i figura protiv koje se neka vrst pobune počinje naslučivati, prije svega u krugu mladu Heglovaca, koji su s jedne strane već po toj naznaci oni koji zapravo žele proširiti, razviti Heglovu poziciju na mjesta kojima se on nije toliko bavi, prije svega filozofiju religije i tako dalje, iako ima kod Hegla dosta naznaka tomu. A onda se Marks, kojemu je to na neki način gleda suđeno, biografijski i dijalektički, nalazi u nekoj vrsti pozicije dvostruke negacije. On hoće s Heglovcima prije svega po uzoru na Feuerbaha, dovesti u sumnju neke elemente Hegelove filozofije, preko Feuerbaha u materialističkom otklonu, ne više u idealističkom, a s druge strane hoće se i od mladoheglovaca razgraničiti, smatrajući da su oni naprosto ostali na, kako bi on to rekao, praznim abstrakcijama. U mjestu gdje se njima bavi, njemačkoj ideologiji, on koristi jednu formulaciju koja pokazuje tu nesklapnost te njegove novoizborene verzije filozofije, kad kaže mlado Heglovcima je subjekt još uvijek abstraktan čovjek, a radi se o tomu da se namjesto abstraktnog čovjeka uvede u raspravu konkretan čovjek. Karl Heinrich Marx rođen je 5. svibnja 1818. godine u Triru u njemačkom porajnju. Otac Heinrich bio je uspješan odvjetnik, čovjek odan idealima prosvjetiteljstva, kojemu su omiljeni autori bili Immanuel Kant i Voltaire. Majka Henrietta, rođena Presburg, bila je podrijetlom iz Nizozemske. Oba su roditelja imala židovsko podrijetlo i njihove su obitelji dale niz rabina. Godinu dana prije Karlovog rođenja Heinrich Marx krstio se u evangeličkoj crkvi. Napredovanje u odvjetničkom zvanju bilo je lakše ako niste bili židov. Karl Marx pohađao je gimnaziju Triru, s obzirom da su pruske vlasti sumnjale da kako nastavnici, tako i đaci imaju liberalno uvjerenja, gimnazija je bila pod policijskom prismotrom. Karl Marx počeo je studij na sveučilištu u Bonu. Vodio jedan dvoboj, bio dan u zatvoru zbog neobuzdana ponašanja, predsjedao je studentskom klubu koji je bio suprotstavljen plemičkim studentskim klubovima. U listopadu 1836. Marx je otišao iz Bona na sveučilište u Berlinu. Tamo je namjeravao studirati filozofiju i pravo a u Berlinu glavna zvijezda intelektualnog svijeta bio je filozof Georg Wilhelm Friedrich Hegel. On je na tom sveučilištu počeo predavati 1818. godine. Katedru je dobio kada je umro Johann Gottlieb Fichte. Hegel je umro 1831. ali njegovo djelo je i dalje zaokupljalo studente. U Berlinu se Marx suočio s još nečim. Garrett Stedman Jones u biografiji Karla Marksa objavljenoj pod naslovom Veličina iluzija piše. Karl je došao u brzo rastući metropolis u listopadu 1836. Između 1816. i 1846. stanovništvo Berlina poraslo je sa 197 na 397 tisuća. Dvije trećine od 10 tisuća novih radnika koji su prema procjenama dolazili u grad svake godine bili su zapravo beskućnici i bili su prisiljeni svake noći unajmljivati mjesto za spavanje. Većina rastuće gradske radne sile krojača i postolara ostali su ispod poreznog praga i prema socijalističkom novinaru Ernstu Dronkeu jedna sedamnaestina ženskog stanovništva grada, većina njih doseljenici u potrazi za poslom služinčadi, okrenula se prostituciji. Friedrich Sass, koji je pisao 1846. vjerovao je da nijedan grad osim Sankt Peterburga ne radi tako malo za siromašne. Sveučilište u Berlinu osnovano je 1810. godine. Njegov osnivač je Wilhelm von Humboldt. To osnivanje je jedno od impresivnijih dostignuća takozvane ere reformi, koja je nastupila nakon što je Napoleonova vojska u listopadu 1806. nanijela pruskoj vojsci katastrofalan poraz u bici kod Jene. Humboldtove obrazovne reforme bile su ključne za pruski oporavak od tog teškog poraza. Doduše, ta era reformi nije otišla dovoljno daleko. U njoj se reformirala državna služba, dio obrazovnog sustava i vojska. Ostatak Pruske nije se puno promijenio. Garrett Stedman Jones piše. Berlin je bio glavni grad Pruske, države bez parlamenta ili nezavisnog sudstva. Ustav čije donošenje obećao kralj 1815. nije napisan. Nije bilo slobodnog tiska i teška cenzura bila je nametnuta posebno berlinskim novinama. Rezultat toga bilo je postojanje samo dva novina u Berlinu, a i one su bile prema Erstu Baueru nesposobne pojmiti u istinu važne znakove vremena. One jedva mogu probaviti ideje kojim se šalju iz provincije. Srednja klasa nije pružala opoziciju režimu, niti su to činili novi poduzetnici koji su razvijali kemijske i tekstilne tvornice i radionice oko Berlina. Kritičari su optuživali buržuaziju da je odana i politički inertna. U takvom Berlinu, koji je pjesnik Heinrich Heine opisao kao sanduk za pjesak na sjeveru, djelomično i zbog pjeska koji je vjetar nanosio u grad, Marks je brzo našao srodno društvo u buntovnim mladohegelovcima. Kroz polemiku s mladohegelovcima, posebno Brunom Bauerom i Davidom Friedrichom Straussom, Marks će početi razvijati svoju misao. Ono što mu očito nije pred očima, a čini se zapravo jasnim, da kažem očitim, je naime to da je konkretan čovjek nešto što se naziva konkretnim čovjekom. Jednako tako abstraktna sintagma kao abstraktni čovjek ako se o tomu filozofijski piše. Dakle, time što ja kažem vi ste za abstrakciju, ja sam za konkretnost, u filozofiji se nije ništa postiglo. To će on nakladno shvatiti i onda će korak biti izgledak iz filozofije. U međuvremenu on živi studentski život tog vremena koji e, u mnogo čemu više liči na operetu Prince Student nego na te ozbiljne ideje o tomu kako veliki mladi genijalci danonoćno uče i tako dalje. Barks je bio poznat u Bonu po tomu što je jednom trenutku u srpnju 1841. godine nakon više noćnog bančenja s Bauerom došao na misu u univerzitetsku crkvu i smijehom prekinuo misu, a nakon toga su na magarcima jahali kroz Bon, što je u jedno malo građansko mjesto kako bi tada bio Bon, a nije ni danas puno drugčiji, mogao biti skandal. Dakle, bilo je to i veselje i pijanstvo i tako dalje, rajinska vina su tu imala svoju ulogu. Međutim, očito je to bila jako dobra škola. Svi ti ljudi, kad se gleda njihove rade od Bauera, Hesa, Engelsa i tako dalje, znali su Hegla, ali doslovce slovce na pamet. I oni su u svojim razgovorima, to se recimo vidi u dopisivanjima, ti su dokumenti ostali Marksa Hegla, Marksa Engelsa, proste, oni su Hegla citirali potpuno očito na pamet, bez e, važenja knjiga, čak su skraćenice koristili i tako dalje, jer je to bilo naprosto ono osnovno polazište iz kojega je trebalo naći svoj put ili se utopiti u masu interpreta, oponašatelja i tako dalje. Georg Wilhelm Friedrich Hegel postao je privat docent ili neplaćeni predavač na sveučilištu u Jeni 1801. godine. U prvoj godini na njegova predavanja iz logike i metafizike dolazilo je u prosjeku 11 studenata. Godine 1804. broj slušača njegovih predavanja povećao se na oko 30. Sljedeće godine dobio je mjesto izvanrednog profesora, a u srpnju 1806. na GTU osobnu intervenciju dobio je prvu stipendiju od 100 talira. Godinu dana nakon dobitka stipendije, Hegel je objavio svoje najbolje i najutjecajnije dijelo, fenomenologiju duha. Nakon objave fenomenologije duha, Hegelov će se položaj početi poboljšavati. Povećavati će se i broj slušača njegovih predavanja. On će dobiti mjesto profesora na sveučilištu u Heidelbergu. Do dolaska u Berlin, Hegel će postati jedno od najvažnijih imena u Njemačkoj. Garrett Stedman Jones piše. U godinama nakon 1815. Hegel je bio mislilac koji je najmoćnije artikulirao vezu između njemačkog svijeta i razvoja univerzalnog duha. Taj diskurs imao smisla dok god se činilo vjerojatnim da će Pruska nastaviti svoj emancipatorni program ere reformi koji je počeo nakon poraza od Napoleona 1806. U predavanjima o filozofiji povijesti, održanim 1820. Hegel je tvrdio da se u modernoj povijesti slobode mogu trasirati dva paralelna puta – jedan se izvodio iz njemačke reformacije u kojoj je Luter oslobodio vjeru od izvanjske vlasti i tako omogućio cvjetanje njemačkih vrlina u unutarnjoj duhovnosti i refleksivnoj misli. Taj put razvoja doživio je vrhunac u kantovoj filozofiji i oslobođenju čovjeka od svih dobivenih uvjerenja. Drugi put, onaj politički, vodi od Francuske revolucije, koja je usprkos očitim nesavršenostima proizvela situaciju u kojoj se čovjekova unutarnja i duhovna sloboda može izreći u vanjskom obliku, u političkom i institucionalnom obliku. Hegel je vjerovao da se ta kombinacija duhovne i političke slobode može ostvariti u Njemačkoj u njegovom vremenu, u Pruskoj se moglo na miran način ostvariti ono što je Francuska revolucija pokušala ostvariti silom. Ali Pruska država nije htjela niti čuti za ove ideje. Godine 1821. u novonapisanom predgovoru filozofiji prava Hegel je prihvatio postojeće stanje u Pruskoj, stanje bez ustava, parlamenta, nezavisnog sudstva i slobodnog tiska. U prilogu kritike Hegelove filozofije prava, napisane 1843. Marks će napisati. U Francuskoj je dovoljno da čovjek nešto jest pa da želi biti sve. U Njemačkoj čovjek ne smije biti ništa ako ne želi da se odrekne svega. U Francuskoj mora zbiljnost roditi potpunu slobodu, a u Njemačkoj slobodu mora roditi nemogućnost postupnog oslobađanja. U Francuskoj je svaka klasa naroda politički idealist i ne osjeća se najprije kao posebna klasa, nego kao predstavnik socijalnih potreba uopće. Dakle, uloga emancipatora prelazi radom u dramatskom kretanju na različite klase francuskog naroda. U Njemačkoj, naprotiv, gdje je praktični život jednako tako bez duha kao što je duhovni život nepraktičan, nijedna klasa građanskog društva nema ni potrebu ni sposobnost za opću emancipaciju, dok NATO ne bude prisiljena svojim neposrednim položajem, materijalnom nužnošću, samim svojim lancima. Usprkos žestokom razračunavanju s Hegelom, Marks će od tog filozofa ipak nešto naslijediti. Bila je to dijalektika, do duše, i ona će doživjeti u Marksovoj misli golemu promjenu u odnosu na Hegelovu. Dijalektika je gotovo kao neka vrst zrak koji dišu filozofi tog razdoblja i te orijentacije. Dakle, ona je zadana i oni u nju ulječu, oni malte ne piju ko, ko majčino mlijeko dok radikalni među njima, tu je zaista Marks na prvom mjestu, shvate da su s dijalektikom hoćeš nećeš prihvatili i sustav. Naime, da Heglova dijalektika funkcionira kao okosnica sustava, a sustav funkcionira kao okvir u kojem dijalektika dolazi do izražaja. I sad je Marksova dilema, Marksov osobni problem veoma jednostavno. Htio bih dijalektiku jer sam ja naprosto obrazovno filozofijski navikao na to da se bez dijalektike ne može misliti. Ko ne misli dijalektički ne misli. To bi bilo pravilo koje bi svi oni prihvatili. Dakle, htio bih misliti dijalektički, a ne bih htio biti e, sustavni mislac, jer sam već shvatio da iz sustava ne mogu van, a, koncepcijski, b, personalno ostajem heglovac i ne mogu se iz toga izvući. Iz toga Marks izlazi s tekstovima iz 44. 1945. godine, konceptom koji se u njemačkom zove Wechselwirkung ili izmjenično djelovanje, dakle dvočlanom dijalektikom. Teza i antiteza, za razliku od Hegelovog teza, antiteza, sinteza, koja onda opet ide dalje, pa sinteza postaje teza i sustav ide do apsoluta. Ovdje imamo potpuno otvorenu verziju mišljenja koja se ne želi usustaviti, ne želi stvoriti sustav. I zato funkcionira sa dvijema negacijama i time da se ustanovljuje da među negacijama postoji međusobno djelovanje. Dakle, nije jedno na jednoj strani, drugo na drugoj strani, pa tako stoji, nego su one u odnosu. I taj odnos je produktivan, on stvara društvenost, on stvara povijest i tako dalje. Tako dalje. Zato Marks na koncu uvodi i mnogi ga u sociologiji spominju kao jednog od preteća onoga što zovemo sukobnom ili konfliktnom sociologijom, dakle sociologija koja društvo vidi kao obrazac sukoba, a ne naprosto neku schemu ovako ili onako postavljenih institucija ili drugih kategorija. Dakle, kad se određuje kao mislilac koji će svoje stavove formulirati u kontekstu izmjenične dijalektike ili izmjeničnog djelovanja teze i antiteze, Mark se time rešava sustava kao krova nad glavom kojega je to smeta, a s druge strane ostavlja si mogućnost dijalektičkog formuliranja teza, interpretacije društva, povijesti itd. Ludwig Andreas Feuerbach rođen je 28. srpnja 1804. godine u Landshutu u Bavarskoj. Napustio je studij teologije kako bi se posvetio studiju filozofije. Naravno, profesor kojeg je odabrao bio je Hegel. Godine 1828. Feuerbach je otišao u Erlangen kako bi tamo studirao prirodne znanosti. Dvije godine kasnije anonimno je objavio prvu knjigu Misli o Bogu i besmrtnosti. Feuerbach je u njoj napao koncept besmrtnosti osobe i predložio je besmrtnost u kojoj bi se ljudsko tijelo nakon smrti apsorbiralo u prirodi. U dijelu o filozofiji i kršćanstvu objavljenom 1839. Feuerbach je tvrdio da je kršćanstvo davno nestalo ne samo iz razuma, već i iz čovječanstva. Godine 1841. objavljuje dijelo Bit kršćanstva koje je imalo veliki utjecaj na Marksa. Za Feuerbacha Bog je fikcija koju je stvorio čovjek. Feuerbach je još po nečemu bio važan za Marksa. Francis Wynne u biografiji Karla Marksa piše. Biće je subjekt, misao predikat, tvrdio je Feuerbach. Misao se uzdiže iz bića, a ne biće iz misli. Feuerbach, bivši Hegelov učenik, već je proputovao veliku udaljenost od mentorovog idealizma prema materializmu. Njegov pamtljivi aforizam, koji se još uvijek može naći u riječnicima citata, glasi Čovjek je ono što jede ali bio je to studiozan umni materializam nepovezan s društvenim i ekonomskim uvjetima vremena i mjesta. Feuerbachov materializam bit će izuzetno važan za Marksa, ali neće proći puno vremena i Marks će napisati kritiku tog materializma. Ona će biti napisana u proljeće 1845. kada će Karl Marx napisati svoje glasovite teze o Feuerbachu. U prvoj tezi piše. Glavni je zadatak sveg dosadašnjeg materializma, uključujući i Feuerbachov, što predmet, zbiljnost, osjetilnost shvaća samo u obliku objekta ili opažanja, a ne kao osjetilnu ljudsku djelatnost, praksu, ne subjektivno. Stoga je djelatnu stranu, nasuprot materializmu, abstraktno razvio idealizam, koji naravno ne zna za zbiljsku osjetilnu djelatnost kao takvu. Feuerbach želi osjetilne objekte koji su zaista različiti od objekata misli, ali samu ljudsku djelatnost on ne svaća kao predmetnu djelatnost. Stoga on ne svaća značenje revolucionarne, praktično-kritičke djelatnosti. I opet se događa slična stvar kao i s dijalektikom ili sa religijom i tako dalje. Reći da nisam vjernik, reći da nisam pristaša sustavne dijalektike recimo po sebi ne znači ništa. Reći da hoću abstraktnog ili konkretnog čovjeka ne znači ništa. Dakle, materializam nasuprot idealizmu je formalna pozicija u kojoj u osnovi se nalazi nešto što se zove tvar ili materija ili se nalazi nešto što se zove ideja. Razlike su u konstrukcijama filozofijskima velike, ali gledano izvana sve su to inačice filozofijskih konstrukcija. Marks dakle ne želi materializam kako imaju različiti prethodnici Francuzi koji mu se čine lošim primjerom, pa onda je Feuerbach koliko god bio inače uz njega vezan i njega puno preuzeo, nego želi materializam koji će biti izvan filozofijska osnova za kritiku filozofije. On najprije hoće izvan filozofijsku osnovu za filozofiju. Onda vidi da to tako dobro ne može napraviti jer onda kad prebaci tu izvan filozofijsku osnovu filozofiju, ona postaje filozofijom. Kao što kad abstraktnog čovjeka ili konkretnog čovjeka uvedete u filozofiju, su, obodvoje su abstraktni pojma, odnosno sintagme. Pa mu, dakle, treba okosnica kritike filozofije. Dakle, on shvaća relativno brzo teze Ad Feuerbach iz ožujka 44. godine, 45. zapravo to jasno pokazuju. Naime, on hoće izaći iz filozofije, i reći ne radi se o tomu da se tumači, nego da se mijenja svijet. On sigurno ne misli više, ako je mislio kao student, da filozofija mijenja svijet. To se mladim studenticama i studentima veoma često događa da misle da će spoznajući stvari nešto samim time promijeniti, a onda ih ako pažljivo rade literaturu uhvati jedna teško opovrgljiva, a veoma značajna heglova misa koja glasi spoznaja otuđenja produbljuje otuđenje samo. I to je po mom sudu zapravo ishodište Marksove pozicije. On je skopčao, kako bi se danas u frazi koja je popularna reklo da time što recimo bolje spoznajem otuđenje od nekog od mladog Heglovaca, pa čak možda od samog Hegla, nisam ništa učinio drugo nego se više sam ugurao, uvukao u svijet otuđenja. Ako hoću iz toga van, radi se o novoj spoznaju, novom tumačenju, nego promjeni svijeta u kojem je, kao što je to rekao za religiju, otuđenje moguće. Dakle, otuđenje iz njega nije više religijske naravi kao kod Feuerbacha i Mladog Heglovaca, nego sad postaje opet nešto vezano uz otuđeni rad. Dakle, izlazimo van, materializam je vezan na materialističko shvaćanje društva, dakle, društvo je onaj materijal čijom interpretacijom postižemo mogućnost kritike, kasnije će se reći nadgradnje, pa onda i filozofije. Biti mladi buntovni filozof u Pruskoj nije bilo lako. Mlado Hegelovca, teologa Brunu Bauera, njegove misli o tome da su evanđelja ljudska fantazija koja je izrasla iz emocionalnih potreba i da Isus nije povijesna osoba koštale su mjesta predavača na sveučilištu. Marksov najbliži prijatelj iz berlinskog razdoblja, novinar Adolf Rutenberg, završio u zatvoru zbog svojih političkih stavova. Pruska iz 30. i 40. godina 19. stoljeća bila je daleko od Pruske koju je gradio uvjereni racionalisti Volterov prijatelj Friedrich II. Veliki. U takvoj Pruskoj Marks je 1841. doktorirao na sveučilištu u Jeni s radom o razlici između Demokritove i Epikurove filozofije prirode. Dvije godine nakon doktorata Marks se oženio s Jeni von Westphalen, s kojem je već sedam godina bio zaručen. Između doktorata i ženitbe Marks je počeo pisati za rajnske novine, Rajniše Zeitung. Više ga nisu interesirale teme Boga i vjere, koje su tako zaokupile mlado Hegelovce. Sada je Marksu bilo jasno da su društvene i ekonomske prilike važnije. Sve više ga je zaokupljao i pojam rada. Naime, opet se vraćamo časko na biografiju. Marks hoće napisati kritiku Heglove filozofije. Ni više ni manje. Piše, piše, piše, onda ustanovi da je to malo preveliki komad, pa onda to reducira, kao što se često puta mladim ljudima događa, na nešto užu temu kritika Heglove filozofije prava. Pa opet radi, radi, radi i onda naprosto ustanovi da nije u stanju izaći na kraj sa politekonomijskim, dakle sa političkom ekonomijom koja se nalazi u pretpostavkama Heglovog shvaćanja recimo građanskog društva. A bez toga naprosto kritika filozofije prava koja ne bi bila čisto na razini jurisprudencije nema smisla. I onda on, shvativši da nije u stanju izvesti kritiku Hegla, prelazi na kritiku političke ekonomije koju je počeo proučavati da bi izašao na kraj s Heglom i onda vidio da se u samoj političkoj ekonomiji nalaze elementi sa navodnicima ili bez navodnika, one ideologije koje on hoće pokazati kod Hegla, a to je naime pokušaj da se društvo interpretira u kategorijama koje ne odgovaraju realnim sukobima u društvu, koje bi on htio pokazati u kategorijama dvočlane izmjenične dijalektike, dakle onog što se zove Wechselwirkung. Kad dolazi do tog shvaćanja da je Dakle, nužno da se društvo pojavi kao okosnica, ne više sad samo kritici Hegla, nego i političke ekonomije. On negdje od 44. godine, kraj 43. svojim životnim ciljem smatra upravo to što se zove kritika političke ekonomije. Većina njegovih knjiga imaju naslov, podnaslovu, rukopise i tako dalje, neku inačicu tog konstrukta kritika političke ekonomije uz kritiku političke ekonomije i tako dalje, nacrt za kritiku i tako dalje i tako dalje. kada je Pruska kao nagradu za sudjelovanje u protunapoleonovskoj koaliciji dobila porajnje, veliki broj katolika postao je podanicima Pruskog kralja. Pruska vladajuća kuća Hohenzollerna i njezina vlada nisu bili sigurni odanost tih katolika. Godine 1830. pobuna katolika protiv protestantske države pomogla je u odvajanju Belgije od nizozemske. U 19. stoljeću jačala je doktrina ultramontanizma, koja je naglašavala papinu nezabludivost i nepovredivost, to je značilo i njegovu nezavisnost od svjetovnih vladara. Spor oko te doktrine doveo i do toga da su pruske vlasti utamničile nadbiskupa Kölna. Kako bi ostvarile utjecaj u poranju, pruske vlasti odlučile su 1841. godine dopustiti izdavanje novina koje su se nazvale Rajnješe Zeitung. Skupina protestantskih poduzetnika odlučila ih je financirati. Te su novine trebale biti umjereno liberalne. Pruska vlada odlučila je dopustiti tu slobodu ako bi ona donijela smanjivanje katoličkog utjecaja. Negdje u to vrijeme Karl Marx, uvjeren nakon Bauerovog protjerivanja s katedre da nema šanse da dobije mjesto na nekom sveučilištu, odlučio je biti novinar i dobio je namještenje u rajnskim novinama. Rezultat tog namještenja bili su ovakvi članci. Bit je slobodne štampe karakterna, umna, čudoredna bit slobode. Karakter cenzurirane štampe jest karakterna avet neslobode. Ona je civilizirano čudovište, parfimirana nakaza. Zar treba još dokaza da sloboda štampe odgovara biti štampe, a da joj cenzura protuslovi? Zar nije razumljivo da izvanjska zapreka duhovnog života ne pripada unutrašnjem karakteru toga života, da ta zapreka ne potvrđuje život nego ga negira? Da bi uistinu opravdao cenzuru, morao bi govornik dokazati da cenzura pripada biti štampe. Umjesto toga on dokazuje da sloboda ne pripada biti čovjeka. Wilhelm Liebknecht, jedan od prvih biografa Karla Marksa i osnivač Njemačke socijaldemokratske partije, napisao je da je Marksov novinarski stil podsjećao zašto se stilus oštro željezno pero u rukama ranih Rimljana mogao koristiti i za pisanje, ali i za probadanje. Vrlo brzo Marks će postati ključni novinar rajnskih novina. 15. listopada 1842. postaće i njihov urednik. On je u svojoj ranoj fazi dijete iz relativno privilegirane porodice, ne jako bogate, ali dosta privilegirane. Kreće se u krugu privilegiranih mladih ljudi, dobro obrazovanih, koji nemaju egzistencijskih problema. I onda ga nezadovoljstvo vlastitom pozicijom unutar filozofijske pozicije tog doba, to je Hegel, tjera na rup filozofijske pozicije, a to je kod mlado Hegelovaca filozofija religije, dolazi do pojma otuđenja i onda mu se čini da otuđenje koje je kod njih religijskim kontekstom određeno, opet preabstraktno formulirano da bi govorilo o realnosti života. A čini mu se da realnost života jest nešto što bi moralo imati odjeka u filozofiji ili da se mora pokazati da filozofija, ako nije u stanju o tomu voditi računa, treba biti podvrgnuta veoma ozbiljnoj kritici. On paralelno se pojavlja kao suradnik jednih malih novina koje se zovu Rajnske novine, postoje ima druge varijanti nakon pet godina nove Rajnske novine, kojima piše razne tekstove kritičke naravi, ali se upličio jednu vrst, danas bismo rekli istraživačkog novinarstva, kada ulječe u pitanje o kažnjavanju ljudi koji kradu drvo u šumama. Donosi se novi Dipštalgezec, dakle, Holz Dipštalgezec, je dakle, zakon o krađi drva, i on sad ulječe u raspravu od prirodnog prava, dakle imam li kao čovjek pravo na šumu, na drvo i tako dalje. Uspred rečeno, kod nas se danas to pitanje postavlja s jednom potpuno suludom pričom o tomu da treba plaćati hrvatskim šumama naknadu za baranje diva. Dakle, to je nešto što je više nije prirodno nego vlasništvo državnih šuma. Dakle, priroda je etatizirana, država je uzela monopol na prirodu, ovdje se radi o drvu kod Marksa. Radi se o ljudima koji kradu drva doslovce zato što se smrzavaju a onda se opet pojavljuju oni koji organiziraju te ljude koji kradu drvo da bi sebi stvarali profit. I pojavljuju se kao organizacije. I sad, na jednom malom komadu društvene problematike, Marks otkriva atomarnu strukturu društvenosti. Otkriva to da se društvo našlo pod pritiskom, društvo kao niz odnosa među ljudima, niz sukobnih odnosa među ljudima, pod pritiskom države koja se toliko proširila da nije samo uzela društvo pod, kontrolom nego, pod kontrolu nego i prirodu, da time ono što je trebalo biti osnova, a to je opstanak čovjeka, ono što se od zon politikon pojavlja kao temeljna stvar, dakle čovjek koji ne može živjeti drugče nego u zajednici, to znači zon politikon, sad ispada da zajednica ne dopušta čovjeku da živi kako bi očuvala nešto što je čovjeka važno, to je privatno vlasništvo. Porajnje koje je ušlo u sastav Pruske živjelo je od vina. Dok je to područje bilo u sustavu Napoleonovog carstva, uživalo je u velikom francuskom tržištu. Kada je došlo u sastav Pruske, položaj se, barem kada je u pitanju proizvodnja vina, na izgled poboljšao. Porajnje je imalo monopolni status kada je u pitanju bilo vino u Pruskoj. Vinari su mahnito počeli saditi vinograde, a pored toga su počeli razblaživati vino i smanjivati njegovu kvalitetu. Kad je pak Pruska sklopila trgovinske sporazume s Bavarskom i Wittenbergom, također vinorodnim područjima, višak vina i njegova loša kvaliteta skoro su doveli do propasti vinarstva u porajnju. Pored vinarstva bila je i važna eksploatacija šuma. Bačve za vinarsku industriju i gorivo za željezare uzimali su veliku količinu drveta. Upravo problem sa pravom na šumu dovešće Marksa kroz članke o tom problemu u rajnskim novinama do problema privatnog vlasništva. Iz privatnog vlasništva on dolazi do pitanja tomu kako ono nastaje, a to već iz ekonomije znamo, radna teorija, dakle dolazi do rada i onda mu je rad s jedne strane izvor vlasništva što nije nikakva njegova izmišljotina, ali s druge strane zapravo fundamentalna antropologijska kategorija rad je ono što čovjeka čini čovjekom. Čovjek se zbiva u radu, ali onda i samo onda kad je rad neopterećen, neobuzdan, neodređen izvanjskim pritiscima zakonske ili profitne narave. Tako da s jedne strane ga argumentacija vuče na pravne teme od kojih on relativno brzo odustaje ako se svako malo njima vraća pa i u kapitalu pod stare dane. A s druge strane, ono čime je zapravo prožet njegov život i njegova misaona aktivnost, pitanje o ekonomiji, odnosno kritici ekonomije, o tomu kako se stvara vlasništvo i što se s čovjekom događa u odnosu na vlasništvo. Liberali su lijepo shvatili, baš otprilike Marksa doba, on to još ne zna u to doba, ali već kad piše Kapital zna, da je privatno vlasništvo osnova slobodne egzistencije čovjeka. U nekim uvjetima. Marks još tu literaturu ne zna, to je 35. i 40. godina pisano u Engleskoj, jedan mil, drugi mil i tako dalje, nego naslučuje da je to s jedne strane okosnica života za one koji se na vlasništvo mogu osloniti, a da s druge strane znači radikalno isključenje iz života za one kojima je to oduzeto, koji nemaju vlasništvo i za koje rad više nije njihov rad. To je osnova onog manuskripta rukopisa pod nazivom, redakcijskim nazivom Otuđeni rad koji je nađen u tim pariškim rukopisima. Dakle, to više nije njihov rad, nego je otuđeni rad. Ja radim za drugoga kako bi mi se proizvod rada pojavio kao strano biće meni koji sam taj proizvod stvorio. To je šifra otuđenja. Pruske vlasti nisu namjeravale pustiti da Rajniše Zeitung nastave s takvim pisanjem. 23. siječnja 1843. Pruska vlada objavila je da će Rajniše Zeitung prestati izlaziti 1. travnja te godine. Marks je onda sa Arnoldom Rugeom pokrenuo njemačko-francuske godišnjake, ali njih nije namjeravao objavljivati u zemljama pod pruskom vlašću. Marks i njegova obitelj otišli su u Pariz. U tom će gradu 1844. godine Marks napisati dijelo koje je počinjalo ovim riječima nadnica se određuje neprijateljskom borbom između kapitalista i radnika. Nužnost pobjede za kapitalista. Kapitalist može živjeti duže od radnika nego ovaj bez onoga. Veza među kapitalistima uobičajena i efektivna, veza među radnicima zabranjena i ima za njih loše posljedice. Osim toga, zemljoposjednik i kapitalist mogu svojim dohodcima dodavati industrijske prednosti. Radnik svojem industrijskom dohodku ne može dodavati ni zemljišnu rentu, ni kamate od kapitala. Zato je konkurencija među radnicima tako velika. Tekst nastao 1844. godine u Parizu poznat je pod imenom ekonomsko-filozofski rukopisi ili prilog kritici nacionalne ekonomije. S tim će dijelom Karl Marx krenuti na put koji će ga dovesti do onoga po čemu je njegovo dijelo poznato, govori profesor doktor Žarko Puhovski. A onda dolazi dalje otuđenje čovjeka od čovjeka, to ide korak po korak, ali ono što je bitno, ja na put sam proizveo neku vrst monstruma koji se meni suprotstavlja i koji zapravo vlada mnome, jer da bih došao do proizvoda svoga rada, ja ga zapravo moram kupiti kao i bilo tko drugi koje je nešto drugo činio. S druge strane, ja kao proizvođač, u najjednostavnijem smislu koji se uvijek svima pojavljuje kao primjer postolar, ne izrađujem sto pari cipela zato što sam stonoga nego zato što ću te cipele razmijeniti kod onih kojima cipele trebaju, da bi oni meni dali novac ili neku drugu robu ako je trampa, kako bih zadovoljio svoje potrebe. Dakle, što se događa? Nešto što je toliko intimno čovjeku kao što je potreba, na se rasprostire društvo, dolazi do podruštljenja potrebe. Vi zadovoljavate moju potrebu, ja zadovoljavam vašu potrebu, ako sve dobro funkcionira. A onda opet neki pritom, opet sasvim jednostavno, sasvim tako kažem, djetinjasto govoreći, prolaze bolje od drugih. Koji? Ne nužno oni koji bolje rade, što bi imalo smisla, koji su produktivni, uspješni i tako dalje, nego oni koji su vlasnici uvjeta proizvodnje, odnosno sredstava za proizvodnju. I tako se konstrukcija njegova razvija, raste kritičnost, on je s jedne strane emocionalno kritičan izvorno kad vidi kako se obračunava s tim jadnicima koji su uhvatili u krađe drva teške višegodišnje kazne im se daju, batine dobivaju i tako dalje, a zapravo pokušavaju očuvati svoju egzistenciju, egzistenciju djece i tako dalje. A s druge strane, mu se pokazuje da je očito da se iza toga krije puno više i onda korak po korak dolazi do razvijenog modela otuđenog rada i svega što date slijedi, a u drugoj varijanti će biti razvijeno u kapitalu. Godine 1845. Karl Marx odrekao se pruskog državljanstva. Prije toga je pruska vlada intervenirala kod Francuske kako bi Marx bio izgnan iz Pariza. Skrasio se s obitelji u Briselu. Tamo će ostati dvije godine. U Briselu Marx će se početi baviti politikom radničkog pokreta. Biće mu 30 godina kada će 1848. revolucija potresti skoro cijelu Europu. Ona će donijeti goleme promjene, kako u Marksovom privatnom životu, tako i u njegovom mišljenju. O tome sljedećeg četvrtka. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom, tekst čitao Janoš Römer. emisiju snimio Miro Pijaca, uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2018. godina.